diario. es the party every day, lari oh en tu barrio. Dice, la gente ya sabe conmigo que tranza, rapeando siempre me he pasado de lanza. Tu rap se parece a la auténtica mierda que cago cada que me duele la panza. Se ve que tu barco no avanza, yo no sé cómo le haces para tener esperanza. Eres Don Ramón, yo el señor Barriga, no te hagas pendejo, llegó la cobranza. Tal vez te hace falta ir a misa o te falta que te pongan una verguisa Deja de tirarle los que están por encima tuyo, cabrón, me das lástima y risa. La gente me dice, da boda, me chance de anotar porque vas demasiado a prisa. Levante la mano el cabrón que se atiza. Lo mato al que me odia con una ah. sonrisa. Para mí siempre es decema Andaba en el avión cuando escribí este tema. Síguete derecho, evítate problemas. No juegues con fuego, cabrón, que te quemas. Me enfoco en lo mío, no me importan los demás. Yo termino y tú vas empezando apenas. Soy mexicano y tiro un chingo de crema. Si te sale el dabo, es es chalupa y buena. Un compa, y pásate un bison. Ya sabes que este perro loco por dónde se para el mambo es loquerón. Aquí celebrando la unión de rapero chingón que anda rifando macizo siempre sobre el guiso con rimas y flow. A mí las perras me sobran, abren las patas como el Jordan. Son pocas las que lo logran, la rumbo si me la engordan. El que es la verga es la verga, ya saben quién es el más verga del clan. Esta rola será eterna con mi compa el Davo, simple y el secan. Muchos seguro que van a cagar el palo mañana, pero se van a dar cuenta en corto que este y de pedo mueva la cabeza, dura arriba de la fina. Préndete un blon, destapa la botella de licor. Hace mucho que traigo actitud de campeón. Venga, préndete un blon, no te bajes del avión y te traes a tus amigas al y disfruta el avión oyendo esta colabo, puro perro bravo. sé canidarios el simple y el dabo dieron en el clavo, ya no me la acabo. Diario grabo con un blon en la mano, todo marihuano, mi flow mexicano de plano le damos fuego los que estamos, al final ganamos cuando nos sumamos. Rolamos uno para el desayuno, rolamos dos para afinar la voz, rolamos tres para eso del estrés, rolamos cuatro con el crew en el cuarto a la verga el contrato, yo sigo de pie con una reina que me tiene fe, ya se la sabe como DVD. ¿A poco no putos que hubo les que? se regresé. Con los que fue que media a conocer, abracé. la de la capital. Ustedes no traen con queso, por eso dicen yo no soy vendido. ¿Quién chingado les pagaría un peso? Ya tuviéramos un chingo si la calle diera Grammys. Pero tenemos un chingo de mamis en todo México, Colombia y Miami. Trae amigas al cantón, a la del barrio, no a la mansión. Diles que sales con Dabu y con Secan, con Goku y Vegeta, con Curry y Lebron. Una cosa es hablar, mal, inventar y rimar para cantar mala cosa. Me copian hasta la ropa. Quisieran fumar de esa mota que fumo en Colombia, el Gabacho y Europa. Es porque no nos soportan, no porque no lo soporte. Sigan hablando mierda cuando han notado que nos importe. un blon destapa la botella de licor. Hace mucho que traigo actitud de campeón. Venga, préndete un blon, no te bajes del avión y te traes a tus amigas al canto. party every day.